kagohe nkebura barundi amaze umwaka atwaye rero cyagiye kuba akagungura twe twarabasitanteri mirongo icyenda n'icyenda hasigaye umusitanteri umwe w'ingozi afise imanite yewe rero ndabyumva ndaza ndamubaza rega nyakubahwa nanjye ndakurwa ati ntanguriye kuri we ba bundi urima nkimuka nagira ngo ijya kubabura umatari nguko niko bimeze ngo mutwara mutagira amashuri uri icyo gihe rero njyewe natwara nyanza mukuru bansanze teransi yatwara rutovu mukuru wa micondoro yatwara gitanga bwere rutana yatugize ihuruti aho rero turagira n'ishavu ati hariho abahejeje univerisite batembagara mu ibarabara namwe muzoroka akazi muringaniye ndabona ko igihugu cyapfuye naho twagize ishavu mugabo twarabishimye n'aba ba nyakubahwa n'abazoza hanyuma aba biga amashuri babona kure namwe murabakurikiza n'abari kubariya akagohe nkebura barundi